Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo, da ti život za slobodu, nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo, da ti život za slobodu, nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo, dati život za slobodu, nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnjeg smrti, se ne bojimo. Ako treba život ti za šehadet poginuti, ako treba život ti za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. آن کتر باشی و نکتیزا شهادت کو گیروتی آن کتر باشی و نکتیزا شهادت کو گیروتی سمرتی سنه بویمو الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وإمام المجاهدين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وتسليم وبعد Draga braćo, neke hutbe uzmemo da objašnjavamo vrijeme u kom smo i događaje, pa nekad uzmemo da objašnjavamo probleme i ono što zanemarujemo, nekad uzmemo da objašnjavamo kjafire i njihova podmetanja, nekada tagute i njihove zakone, ali moramo se obazrijeti dobrim dijelom na džennet i na ahiret i na nagradu i obećanje Allahovo, jer smatram da je pogrešno iz hutbe u hutbu govoriti o ovima i onima, a srca nam malo zamrla što se tiče odnosa i gledanja na ahiret. Zato ćemo i ovu drugu hutbu, inša Allahu ta'ala, opet protkati i govoriti u njoj o šehadetu i nagradi za muđahide i za šehide na ahiretu. Nemoj da sumnjate u Allahovo u obećanje. Ako hoćete da budete sigurni da ono što vam je Allah Đalešanu obećao nadalje da vas čeka, Pogledajte na ono što vam je obećao do sada i jeste li ga našli. Pogledajte druge ljude koji žive bez Allahove riječi. Džaba im dunjalučka sredstva ne imaju te sigurnosti, niti snage, niti hrabrosti, niti moći, niti mogu spoznati vjeru, jer je Allah Đelešanu zacrtao i propisao i odredio da se vjera saznaje, makar bilo malo znanja, uz žrtvu za vjeru. Pa kaže Allah subhanahu alladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Oni koji se budu borili na našem putu, mi ćemo ih našim putem usmjeriti. Da. Oni koji izađu u džihad. Oni koji se prihvate Allahove knjige čvrsto. Allah će ih uputiti. Osjetit će slast imana. Osjetit će prezir prema kufru. A oni koji zaobađu džihad, makar ne dizali glave sa knjiga koje govore o vjeri, koje tumače Kur'an, koje tumače hadis, niti će osjetiti slast imana, niti će osjetiti mržnju prema kufru, niti će osjetiti mogućnost da se odupre kjaferu. U, u svakom momentu kada pomisle na kjafera, odmah im se krila oduzmu. Uh, ja kako ćemo? A pa vjernik koji je Allahove ajete vidio sa jakinom, sa jakinom, on zna da su nevjernici kao i spletke njihove, ništavne i slabe. Ključ leži u nama, a nikad u njima. Moć je sva kod Allaha. Sav ponos, sva snaga je kod Allaha. Inna l'izzata lillahi wa rasuli wa li rasuli wa lil mu'minin. Ponos je kod Allaha i njegova poslanika sallallahu alaihi wasallam. I kod mu'mina. I kod mu'mina. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين i nemoj da očajavate i nemoj da se žalostite. Vi ste pobjednici ako budete mu'mini. A i u prvom i u drugom ajetu se sve vraća nama. Vraća se našem imanu, braću. će se našem imanu. Vjernik nekad zadobije rana. Želio je šehadet, ali je zadobio rane. Pa se pita šta je sa njime. Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem. Nema onoga koji zadobije ranu na Allahovom putu a Allah zna ko zadobija rena na njegovom putu. A da mu na sudnjem danu neće rana teći kao tek zadobijena. Krv će biti boja boje krvi, a miris krvi rane će biti miris miska. Bez obzira kakva rana bila na Allahovom putu. Na sudnjem danu će prokapati, proteći kao na dan kad je zadobijena. Iz nje će se čuti miris miska i bit će boje krvi. Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, kada je bio upitan koja je borba najbolja, kaže najbolja ona u kojoj ti krv poteče i steče i u kojoj ti se načme ljepota to jeste na kojoj zadobiješ, jel? Ogrebotinu, ranu, posjekotinu. To je najbolja bitka. Onaj muđahid koji bude počašen u bitci, ranom, je iza onoga koji je počašen šehadetom, ali je ispred onoga koji, koji nije zadobio ni jednu ranu. Onaj mu'min koji je imao veliko iskušenje u borbi je ispred onoga koji je u, u borbi prošao lako ali svi kod Allaha imaju velike stepene. Dalje kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, kod Allaha ima stotinu stepeni, obećao je muđahidima na Allahovom putu. Ovdje nije rekao šehidima, nego muđahidima na Allahovom putu. Jer ove hadise navodimo i usmjeravamo onima koji zadobiju ranu na Allahovom putu. Između jedne da ređe pa do druge je kao između nebesa i i zemlje. I sad ćemo donijeti hadis u cijelosti. Hadis koji je Hasanun Sahih, bileži ga Tirmizi, u kom se navodi sedam dobrota za šehida braća. Ovaj hadis namjero navodim novim muđahidima, ne sumnjajući nimalo da su ga čuli ranije, ali da ga se podsjetim, da sebe posjetim, a onda vas. U njemu kaže Resul sallallahu alaihi wasallam za šehida kod Allaha ima sedam dobrota. Sedam dobrota. Braće, ovih sedam dobrota neće dobiti niko drugi. Niko drugi. Zašto? Zato što Allah voli šehida. Allah šanu voli šehida. Iz ljubavi prema šehidima Allah šanu daje ratove. Daje prilike za borbu. Da bi se iz naroda izdvojio makar jedan njegov šehid. Ili ne znam koliki broj. Allahova ljubav prema šehidu je velika. Pogledajte iz njegove ljubavi i zadovoljstva Šta mu daje, a nikome više? Prvo braćo, daje mu Allah želešanuhu momentalni oprost i cjelovit oprost. Dok ide njemu, Allah želešanuhu neće da mu dođe s grijehom. Hoće da dođe čist pred njega. Čist da zaslužuje njegovo zadovoljstvo. Pa, prva dobrota koju mu daje, sa prvom kapi krvi iz njegovih žila, oprašta mu sve grijehe. U drugom hadisu kaže osim duga. Osim duga. Ako muđahid nije mogao dug vratiti, vratit će mu ga Allah, inša Allah. A ako je mogao, neka niko od nas to ne, ne zapusti i nemoj da zanemarimo Vratimo dugove. Ili ostavimo ako ne možemo u našim bližnjima koji se brinu i za našom djecom da se pobrinu i za našim dugom. To je prvo dobro, braćo. Sigurno se od nas svako pita. Pa vidite one koji znaju da je džihad mrzak. Allah kaže, Mrzak vam je. Vi ga mrzite. Ne volite ga. Težak vam nedrag. E oni koji ne mogu težakim džihad, pitaju se i tragaju za djelom kojim bi Allah oprostio sve grije. Pa izmišljaju hadise ko rekne sto hiljad puta la ilaha illallah, stvorit ćemo Allah pticu, stotinu će imati jezika, svaki će jezik govoriti na stotinu jezika, svaki će jezik se moliti za tvoja lažni hadis izmišljeni Izmislili su ga daje onog momenta kad su se ljudi počeli da okreću od vjere da bi ih privukli. Hajte. Hajte u vjeru vidi šta dobivate. Pa onda izmišljaju drugo, ne znam. Ko ne bude imao prema drugom zlobe, ko ne bi ovog, pa onda kaže ja ne mislim nikom zlo. Pa ja sam miran, pa ja posjećujem džamiju, pa ja lipo sa svakim. Misliš da će time postići, ha? oprost svih grijeha. Ljudi tragaju pa izmišljaju, a to kod Allaha ništa ne mijenja, makoliko izmišljali. Kako bi našli djelo koje bi im Allah Đelšanu oprostio sve grijehe? A evo djela, braća. Voditi džihad i biti ubijen u njemu. To je put. Nema grijeha, a šta hoćete ljudi poslije grijeha? Šta mislite, braću, poslije grijeha? Šta mislite gdje je vaše mjesto poslije grijeha? Poslije oprosta? Šta mislite kakav je Allahov odnos prema vama? Šta mislite kad dođete među Allahove robove? Među Ebu Bekra, Omera, Hamzu? Nemate grijeha. Allah vam je oprostio. Ako neko rekne imaš, uradio si. Ti reci, Allah mi je oprostio. A ima li on pravo? Hajte Allahovu knjigu sa mnom pročitajte. Pa ćete vidjeti Gafur Rahim, jagfiru li men ješa, jagfiru li men ješa, jagfiru li ješa. Allah je htio da meni oprosti. Allah je to ponudio svima. Je li neko zabrajeno bilo? Nije li ovo moje dijelo kao i tvoj namaz? Allah htio da, da da za namaz to, htio meni za ubistvo na Allahovom putu to. Hoćeš li ići se žaliti Allahu? Je li mi ovdje mjesto? Jeste Allahu robe naš brate, tu i ti je mjesto. Drugo dobro, braćo, drugo dobro koje Allah Đalešanuhu daje, pored oprosta svih grijeha, da u istom momentu, pri prvoj kapi krvi, vidi svoje mjesto u džennetu. Zamislite, braćo. Dok nevjernici i griješnici, silnici, na umrlu, gledaju svoje mjesto u vatri i gledaju meleke koji su im došli crnih lica primakli im se dokle može pogled da dosegne sa njima će fini od vatri. vjernik vidi svoje mjesto u džennetu a dobro a kako je to njegovo mjesto u džennetu A mjesto šehida mjesto šehida braćo najbolje ili od najboljih mjesta. To je drugo dobro. Treće je dobro, braćo. Spomenuli smo ga. Jeste milost Allahova želešanuhu kojom će poštediti šehida kaburskog iskušenja. Život u kaburu je mučan. Hazreti Osman radijallahu an, kada bi mu se spomeni kabur, plaći bi. A kada mu se spomeni džahennem ne bi plaći. Pa su ga pitali zašto, kaže, kabur je prva stanica ahiretskog života. U njega idem sam. I ako on bude loš, ono poslije njega je sve lošije. A ako bude dobar, ono poslije njega je sve bolje. Allah Đelešanuhu šehida lišava iskušenja kabra. To je samo treće. Četvrto je iskušenje straha sudnjeg dana. Već smo i o jednom i o drugom u prvoj hutbi malo govorili. Strah sudnjeg dana će biti toliki da će trudnica pobaciti svoj plod. Vi znate kako je mučno kada žena rađa dijete. Vidjeli ste koliko i vas kao njenog muža spopane i briga i strah i sažaljenje. Koliko je teško i mučno roditi. Kada dođe vrijeme da se rađa. A kad bude sudnji dan nije vrijeme, to je znači prisilno koliko li je ono teži? A od straha sudnjeg dana, od straha sudnjeg dana, kada rekne Allah Želešanu Hazreti Adamu, Adame uzmi od svojih potomaka 999 za džehennem, jednog za džennet. Tad će trudnica svoj plod pobacit, isteće joj kao kap iz posude. Kao kap iz posude. Gledajte kako je teško to na Dunjaluku. A koliki će biti strah da će prisilan porod od straha toliko će se zgrčiti organizam. Toliko ćete ukočiti oči. Nekad vas je spopao strah Dunjaluški, To vas prostrujilo kroz grudi. Toliko će na sudnjem danu biti. Nema više, nema se kome obraćati. Nema popravice. Nema otkupiti se. Do sada si se tješio lažnom nadom, hineće, ihoće, aj ovo su jaki, ovo su države tolike, ovo veliči, većina naroda ne, ne vjeruje, pa kuće oni, pa ja sam jedan od njih, pa ova manjina ne mere biti u pravu, zavaravao si se nekako. Sad se to sve vidio. Od grča i straha koji će se desiti na sudnjem danu, žena koja nosi plod pobacit će ga od straha. I dijete će osjediti. Dijete, dječak će osjediti. Strah i reakcija koja bude od slike sudnjeg dana će učiniti da ga samo pogledate i sav osjedio, i obrve, i kosa. Sav od straha Zašto Allah govori o dječaku, subhanallah? Zašto govori o dječaku? Dječak nije punoljetan. Neće odgovarati za namaz. Neće odgovarati za grije, nije ih učinio dječak. Zašto? Kaže Allah Đelešanu da će sudnji dan biti težak nebesima i zemlje, a nisu oni skrivili. Kad je Allah Đelešanu rekao nebesima i zemlji, pojavite se milom ili silom, šta su rekli? Hvala. Etejna ta'in. Dolazimo pokorni, pokoravajući se. Eto ga. Nisu napravili nepokornosti nikad. Ali će biti teški nebesima i zemlji. Pa onda i ovom dječaku. A šta mislite onda o stanju griješnika? A šta mislite da će mu'mini biti bez grijeha? Jel mislite? Ha? Je li Allah želimo oprostio mu'minima? Nije još, sad će da im oprosti. Briga za grijeha je prisutna. A kome je već oprostio? Šehidu. E na danu najvećeg straha šehid će biti siguran. Zamislite. Svi svjetovi, svi narodi, gdje? U strahu. Na istom danu gdje su šehidi? U sigurnosti svoga gospodara, subhanahu wa ta'ala. Pa u jednom hadisu kaže, subhanallah, Boži poslaniće, kako to? Svi će biti u kavarskoj kazni, uh, iskušenju, svi će biti u strahu svi dana, neće šehi. Zašto to? Kaže, dovoljno im je bilo iskušenja, sablje. Ha, je oni u Dunjalog, ti još u smrt. Boga bogam iskušenje. Zove sve. Zove budućnost, zove položaj, zove radno mjesto, zove društvo, <laughs> zove nefs, zove strah, Zove žena, zove majka, svak zove. Samo Allah Đelešanu zove da dođeš i sa njim obaviš trgovinu. Trgovina je to. Trgovina je to. Cijena je mrt. Jel tako? A ono što kupuješ je džennet. I ti si? Ha? Tvoje je iskušenje teže. To mogu samo oni koji Allah Đelešanu potpomogao. To si svjesno uradio, samo Allah Đelešanu vjerujući. Pa je došla onda smrt. Pa si došao prvi put na liniju, pa se zujilo neobično opasno. Pa eksplozija opasna, pa sve opasno. A moraš se vratiti, niko te nije natiruo. Samo te iman poveo, moraš se vratiti. Ali zove trgovina, zove džennet, zove Allah Želešanuhu. Pa si savladao iskušenja, sjevanja, sablje ili eksplozije ili gelera ili metaka iznad glave. I šta sad hoće ovaj koji je ostao? Šta sad hoće ovaj? Ha? Hoće da budeš ti ponovo to je, kažemo, kako kaže Resul sallam, dovoljno im je iskušenje sablji, jedno. I drugo, Allahova želešanu velika milost i zadovoljstvo sa šehidom, šta hoće. Dalje, to je bilo četvrto, peto. Vi znate da ljudi pored bogatstva, pored sigurnosti, pored zdravlja, hoće i teže za ugledom, jel tako? Žele za sigurnost. Sigurnost je prva. Ne mora biti bogat, u ratu meni je najbitnije da me ne ugrozi neprijatelj. Znači sigurnost, sloboda je prva. Hvala Lišanu daje vjernicima slobodu. Siguran od ovog, siguran od Poslije Pored slobode, ona, posle slobode ona dolazi, jel? Hajmo i metak, hajdemo. Ugled, hajmo. Allah Đelešanuhu svoje mile robove ne ostavlja bez ugleda. Ne ostavlja bez ugleda. Na sudnjem danu će se prepoznati po odjeći imana i kruni hadeta Odjeća imana i kruna šehadeta. Zamislite, vraću Bili ste omladinci. Težili ste da se lijepo obučete. Pa vas je Allah, alhamdulillah, iz toga izbavio. Danas težite da obučete čisto, komotno, skromno i da nalikuje na Resula sallallahu sallam, da je islamsko. Alhamdulillahi Koliki je zid i bedem i prepreka za one koji nisu spoznali što ste vi spoznali? Ova težnja i želja da se lijepo obuku. Allah Želešanuhu će tim silnicima koji nisu znali ni zašto drugo na Dunjaluku nego da budu ugledni. Pa kaže jedan od oficira zašto kaže ne nosite činove zašto ljudi iz naše jedinice ne nose činove kaže ljudi će vas cijeniti ovako vas ne znaju cijeniti gledajte znači naturate se ljudima samo čime činom nije vidio kako ja vjerujem, kako ja govorim, kako se ja ponašam, šta ja hoću, koliko ja radim. To ništa nije bitno. Bitno je da ja ha, rame stavim nekakve značke i ljudi me moraju, moraju me poštivati. I mene više nije briga dok je god ovoga ovdje ja sam obezbijeđeno mi E, ne daj Bože da je tako. Mi ne želimo takav ugled. Mi želimo ugled koga moramo dokazivati svakog momenta Allahu Đelešanu svakog momenta. Pa će Allah šanuhu da bi nevjerici vidjeli koliko su propali. Vidjeli koliko su izgubljeni. Odjenuti svoje vjernike odjećom imana, braću. Subhanallah. Kada krenemo u borbu, se branimo. Svu bire mi učimo, od njih pomoć tražimo. Kada krenemo u borbu, telekulom se branimo. Svu bire mi učimo, od njih pomoć tražimo. Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo, da ti život za slobodu nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, ti život za slobodu, nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnjeg smrti, se ne bojimo. Ako treba živo, ti za zažane poginuti, ako treba živo, da za zažane, poginuti, smrti se ne bojimo. Ako treba živo ti za šehadet poginuti, ako treba živo ti za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. stvari gajba. Koliko će biti lijepa? E, Hidu drago jedno od drugo kad vide, kad vide jedan od drugog odjeću imana a ujedno sa odjećom imana kruna šehadeta. Kruna šehadeta, jedan dragulj iz nije vrijedniji od Dunjaluka i onog što je. Gdje su kraljevi i njihova prijestolja? Gdje su njihove države i njihovi budžeti? Sav Dunjaluk nikad nisu mogli imati. Kada bi ga imali ne vrijedi koliko krunja, kruna, kamoli koliko odjeća, nego je jedan bobak, zrno, dragulj iz krune šehadeta vrijedniji od Dunjaluka i ono što je na njemu zajedno uz odjeću imana. Možete misliti kolikim ugledom Allah Želešanuhu počašćuje koga šehida. Tog dana siguran. Tog dana siguran. Kratko iskušenje na Dunjaluku. Zatim šesta dobrota. Ako je neko sudjelovao, podpomagao hizmetio šehidu i njegovoj porodici, sikrio se zbog njegovih rana, brinuo se zbog njegova osustva, strahovo njegovim strahom, neko od njegova roda, Allah Đelešanu iz zadovoljstva prema njemu počašuje i njegov rod. I to ne malo. Vi znate kad vam neko oženi sestru, dođe vam sa darovima, pa daruje brata, sestru, damo, amo, uglavnom 5, 6, 10 ljudi, darom koji ne vrijedi ništa. Allah Šanuhu počašćuje 70 članova porodice. Ja bi nakratko svakog od vas zamolio da, da pokuša pribrojati svoje, svoju rodbinu, ima li toliko. Praktično sva porodica, inša Allah. Samo koji bude imao iman, a bude zaslužio vatru, a bude imao iman. Ko bude neko nevjernik, čisti smo od njega, makar nam bi otac. Ako bude imao iman, inša Allah, ako bude imao u porodici šehida, da se on svrsta među, među njih 70, obećanje Allahu Đalešanuhu, sadržano u hadisu Rasula sallallahu alaihi ve sellem, jeste da će prihvatiti zauzimanje šehidova za 70 članova porodice. A, vi znate da sva porodica, ako, ako ima nekog generala, ako ima nekog ovog ili onog, i sva se po, pa se ponosi, jel de? Jel tako? Ako nam je nešto Haris Silađić, svi, svi ćemo se malo osjećati ponosni. Allah Želešanu najbolje nagrađuje. Pa zato ne ostavlja šehida i njegov porod bez i ovoga, pored ugleda, pored časti i časti i porod, rod. I to nemal broj. Nemal broj, braću, pokušajte nabrojati pa ćete vidjeti koliko će vam vremena otići dok nabrojite do 70. I sedmo, sedmo, kaže Resul sallallahu alaihi najveća kušnja koju ostavljam ljudima poslije mene jesu žene. Zbog žene ljudi lišavaju se života. Zbog žene ljudi ostavljaju vjeru. Zbog žene ljudi gube pamet. Zbog žene ljudi ne mogu da se koncentrišu i opredjele za, za vjeru i tako dalje i tako dalje. Allah je to stvorio, to je njegova mudrost. I zna koliko je to u srcima ljudi. Pa daje šehidima 72 žene, žene vječne, žene pune ljubavi, žene savršene ljepote, žene savršeno lijepog obhođenja, miline, pažnje prema mužu i tako dalje i tako dalje. 72. Opet vam kaže Počnite brojati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 72. Sa ovim i završivo šehadetu. Vratit ćemo se još sa nekoliko hadisa na džihad. Resul sallallahu alaihi wasallam kaže da je džihad vrhunac Islama i kaže da je džihad turizam ovoga umeta. Turizam ovoga umeta i kaže da je džihad isposništvo ovoga umeta. Ova tri hadisa neka znate. Vrhunac islama, turizam umeta, isposništvo umeta. Hoćeš da se povučeš u kuću pa i baretiš. Hoćeš da se povučeš u džamiju pa i baretiš. Hoćeš da, da odeš u Meku u haram ili u Medinu u haram pa da i baretiš. Da budeš isposnik, da gladuješ, postiš, subhanaš, istikvar činiš. Da budeš isposnik, isposništvo ovog umeta. Hoćeš li to? raspitaj se gdje će ti biti borba džihad, svrstaj se tamo, pušku na rame i to je tvoje pravo isposništvo. Hoćeš li da obilaziš, da gledaš Allahove Đelešanu ajete, da gledaš Allahove Đelešanu ljepote stvaranja, nemoj pitati kud ide taj taj agencija, hoću na Kipar, hoću ovdje, nego pušku na rame i u džihad, pa je to tvoj turizam i vi znate iz iskustva da je to istina mi nismo znali od našoj Bosni ništa osim par stanica na kojima su visile kafane. A ovom džihadu nas je Allah Želešanuhu počastio pa smo upoznali svoje mjesto, svako njegovo selo, da ne kažemo svaki njegov grm, svako njegovo brdašce na sve krajeve. To je uistinu turizam. Zamislite ako nas Allah subhanahu wa ta'ala za našeg života počasti da budemo muđahedi na drugim mjestima, kako ćemo biti divni turisti, jel, na Allahovom putu, a zatim kraj toga, ako Bog da gledanje još divnijih predjela dženneta i sa divnim društvom muđahida, ako Bog da prelazak u još bolje društvo hurija i šehida. Poginuti čista srca bez grijeha droga. To je želja muđahida, vojnika Allahova. Poginuti čista srca bez grijeha je droga. To je želja muđahida, vojnika Allahova. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo. Dati život za slobodu, nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo, Da ti život za slobodu, nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnjeg smrti, se ne bojimo. Ako treba živo da ti za šehadet poginuti, ako treba živo da ti za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo.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 Kaže Allah subhana i u ovome leži odgovor na naš uspjeh ili neuspjeh. Naš u ovom vijeku i ovoj godini i ovom momentu i nas muslimana ranije zbog čega smo ponekad bilježili uspjehe a nekad nismo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ako vas spopadaju rane Ako bivate ranjavani i oni bivaju ranjavani. Ko? Vaši neprijatelji, nevjernici. Šetanova partija, jer kaže Allah Đalešanu, الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف Oni koji vjeruju bore se na Allahovu putu. A oni koji ne vjeruju bore se na putu taguta. Pa ubijajte šeitanove prijatelje. A šeitanove spletke su slabe. Ko se bori na protiv nas i ko je taj kad kaže Allah šanu ako vi dopadate rana i oni dopadaju rana. To su ovi spomenuti u drugom ajetu jer Kur'an tumači Kur'an. To su oni koji se bore na šeitanovom putu. Rane naše nisu kao njihove rane. Smrt naša nije kao njihova smrt. Jer oni umiru lahko. Onaj kome je Allah Želešanu dao mogućnost da vidi kako se ubija nevjernik, vidio je kako mu se glava poluta od jednog metka. Glava mu se poluta ko krastavica od jednog metka. A vjernik zadobije desetine rana svugdje, i u glavu, i u grudi, i u stomak, i u noge. I vrlo brzo se oporavi. To je jedan od hikmeta. jedna od razlika kad Kur'an kaže ako vi dobivate rana i oni dobivaju rane, nisu vaše rane njihove rane, niti je vaša smrt njihova smrt. Niti je vaša nagrada njihova nagrada. Vaša nagrada je džennet. I to nije običan džennet u koji će ući običan pobožnjak. Darežljiv insan. Ili učen insan. Nego, šta mislite smrt borca na Allahovom putu? To nije običan džennet. Nego džennet iznad kog nema dženneta. Odnosno, nagrada nad kojom nema nagrade. A onaj kojeg ubija, odnosno ko gine od muđahida sa druge strane, njegovo mjesto je džahannam. To je jasno potvrdio Resul sallallahu alaihi ve sellem na istoj bitci na Uhudu. Kad se obratio Ebu Sufjan muslimanima i pita je li živ Muhammed, kaže poslani sallam, nemojte mu odgovarati. Kad je li živ Ebu Bakr? Nemojte mu, kaže, odgovarati. Je li živ Omer? Nemojte mu, kaže, odgovor Pa kaže onda ovaj, neka je, kaže, uzvišen hubal, svi su mrtvi. Kaže, ja sam sad sam odgovori mu, kako ću mu, kaže, odgovoriti? Reci mu, kaže, ostavio je Allah onoga ko će vas razočarati, onoga ko će vas ražalostiti. Živ je Muhammed Živje Muhammed. Kaže tada Sufjan, ovaj dan je za onaj dan Bedra, to jeste ova bitka za onu bitku, jer su muslimani dobili Bedr, a kao izgubili Uhud. Kaže, isti smo. Kaže Resul sallallahu alejhi recimo, odgovorimo. Kako kaže da mu odgovorimo? Recimo, nismo isti, vaši ubijeni su u vatri, a naši ubijeni su u džennetu. Nismo isti. Pobjeda vama, pobjeda nama, to je tačno. Ali, rezultati borbe koju vi smatrate dobijenom jeste vatra za vaše ubijene. A opet žene za naše ubijene. A pobjeda koju smo mi imali je opet vatra za vaše ubijene, a opet džennet za naše ubijene. Kako kaže Kur'an, recite im, nevjernicima, zar čekate od nas da nas snaže nešto osim od dva dobra. A mi od vas očekujemo da vas Allah kazni žestokom kaznom i našim rukama. Uvijek će ih Allah kažnjavati našim rukama samo kad mi ne zakažemo. Kaže Allah, a to su dani u kojima mi čas dajemo jednima, čas drugima pobjedu. Tamam. Vama je Uhud, tu je bio poslanik, tu su bili ashabi. Najbolja generacija, neće se ponoviti takva. Ali poraz. Ali poraz. Zašto? Zato što se ustupilo od principa. Ali opet ubijeni gdje? U džennetu. A ubijeni neprijatelja opet u vatri. To su, kaže Allah Đelešanu, dani u kojima dajemo sa jednima, sa drugima vlast što se tiče Dunjaluka, pobjedu. Ali vječna pobjeda, ono od drugog dobra koje nam je Allah Đelešanuhu obećao, uvijek ga dobivamo. Da bi Allah znao one među vama koji vjeruju i da bi uzeo od vas između vas šehide. Kada? I kad dobijate i kad gubite. Da bi Allah uzeo šehide. Zašto je izgubljen Uhud? Uhud je izgubljen zato što su poželjeli neki muslimani dunjaluk. Kaže Allah žele šanu. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ Allah vam je izvršio obećanje koje vam je dao kad ste i nemilice ubijali. Hatta idha fešiltum. Sve dok niste klonuli. وَتَنَازَعْتُمْ I dok se niste počeli raspredati. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ I nakon što ste učinili grijeh i vidjeli ono što vam je drago, pobjeda, vidjeli već pobjeda na domak ruku. To vi volite. Minkum me yuridu dunja, wa minkum me yuridu l'ahira. Među vama su oni koji vole dunjaluk i oni koji vole ahiret. Ovo je, braćo, ovo je ključ uspjeha i ključ, ključ poraza. Uvijek. Kada se odgoji generacija koja hoće džennet i Allahovu nagradu i za svoj džihad ne traži ništa sem toga, pobjeda je. Ili obje, ili jedna od njih. A kada se nađu ljudi koji neće ahireta, nego hoće vjerom dunjaluk, Allah će ih osramotiti kao što je to bilo tog dana, kad su ljudi poželjeli plijen, poželjeli pobjedu, a zaboravili zbog čega su izašli. Nisu izašli na Uhud ni zbog plijena, ni zbog pobjede, nego da se odazovu Allahu i poslaniku. I da traže sebi ahiret. Pa je bio ishod kakav je bio. Kaže Allah Đelešanu, to Allah daje da bi iskušao one koji vjeruju i da bi uzeo neke od vas za šehide. Poraz ne smeta da neko bude šehid. Vi znate ko je najveći šehid? Prvak šehida, Hamza. U kojoj je bici poginuo? U bici koju smatramo izgubljenom, jel tako? A, znači, Dunaločki izhod bitke nije smetao da iz te bitke bude najveći najveći šehid. Pa Resul sallallahu alaihi ve sellem u sahih hadisu kaže kada bi budi spomenuti šehidi Uhuda reci bi najvolio sam da sam ostao sa svojim drugovima u podnožju brda. Izgubljena bitka. Izgubljena bitka. Ali Allah Đelešanu kaže da bi iskušao među vama one koji vjeruju i da bi uzeo među vama šehide. Pa su šehidi uzeti od onih koji vjeruju i od onih koji su htjeli šehadet i nisu ga sa uma smetnuli. Zatim kaže dalje i da bi pročistio vjernike a upropastio nevjernike. I mislite li ući u džerneta da Allah ne zna među vama prave muđahide i izdržljive u borbi? Vi ste željeli smrt prije nego ste je sreli. A vidjeli ste je. A vidjeli ste je svojim očima sada. Čovjek poželi smrt dok ne zna šta je smrt. Čovjek ne mora biti na visokom stepenu imana da bi poželio džennet kad se o njemu priča. Međutim, kada pođe putem koji vodi njemu i počne da gleda rane i smrt, tada samo oni koji idu stepenicama do šehadeta, oni i dalje se ne kolebaju. Zato Allah Želešanuhu kaže da bi provjerio one među vama koji čvrsto vjeruju da bi uzeo šehide. Od koga? Najbolje sigurno. A Allah ne voli one koji sami sebi čine nasilje. A ko sam sebi čini nasilje? Onaj ko propusti dunjalog i ne bude ubijen na Allahovom putu. Ta je uistinu učinio nas. Da to objasnimo. Braćo, onaj koga Allah Đalešanu ne počasti šehadetom, makar bio od vjernika i od ženetlija, izgubio je veliko dobro. Pogledajte samo neke stvari koji ne može dobiti niko drugi sam šehid. Pogledajte šta mora da proživi svaki vjernik samo ako nije šehid. Smrtne muke. Smrtne muke. Mora da preživi svak sam šehida. Bileži Imam Kurtubi u Tezkiri predaju od poslanika sallallahu alaihi ve sellem u kojoj kaže da je obična smrt koju mi priželjkujemo, priželjkujemo slabići, teška i toliko mučna robu kao sto hiljada udaraca sabljom povrat. Hmm. Toliko je mučno umiranje kog mi, kog mi željkujemo, slabići. A kap znoji koju izluči čovjek u takvim mukama, dalje navodi Kurtubi, kada bi pala na brdo, brdo bi poteklo. Kamenito brdo, stjenovito brdo. Kada bi pala na njega kap smrt, mrt, jel, onoga koji umire, smrtničke, smrtničkog znoja, mrtvačkog znoja, poteklo bi. Tvorilo bi se u olovo, u vodu, poteklo bi. To je prvi musibat koji se nalazi svakog osim šehida. Zato Allah Žešanu kaže, Allah ne voli one koji sami sebi čine nasilje, zulum, a to spominje i navodi nakon ajeta u kome kaže da bi vidio od vas koji vjeruju i da bi neke uzeo za šehide, a Allah ne voli one koji čini za nasilje, a čine sebi nasilje oni koji dozvole da žive 70 godina, 60 godina, 40 godina, 20 godina, a ne izađu u borbu u kojoj će ih Allah počastiti šeharetom. Dobro, tako umiru oni. Da li tako umire šehid? Ne. U predaju od Resula sallallahu alaihi sallam koja je vjerodostojna, stoji da šehid od smrti ne osjeća osim koliko osjeća svaki od nas pri ubodu insekta ili pri štipanju. Dalje, šta još izbjegava? Stisak u kabru, braću, Stisak u kabru. U hadisu koga bilježi Bara ibn Azib navodi se da se vjerniku i svakom drugom dogodi u kaboru stisak da mu rebra sa desne strane pređu na, na, lijevu stranu i ona sa lijeve na desnu stranu. I kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem za Sa'da ibn Muaza da se iko spasio toga, spasio bi se Sa'd ibn Muaz. Da se spasio ovog udara, ovog stiska u Kaboru. A šehid ne samo da se spašava toga, nego sve, sve kušnje kabura se spašava. su koga navodi Tirmizi, dobar je i ispravan, navodi dobrote šehida koje Allah daje, između ostalog bit će sačuvan kušnje kabra. Svi kušnje, od boravka, do ispita, do kazne, do stiska, stješnjavanja, kabra. Zatim, strah, strah sudnjeg dana, kada se u rog puhne. A, kada se mora vatrom napune, kada se nebesa zdrobe, kada se brda poravnaju, kada se džehennem razbukti, kada se džennet približi, kada dođu svjedoci, kada se spusti gospodar, sa aršom koga nose osmorica. Kada ljudi budu tražili u tminama ko će da se zauzima, da počne suđenje, to će znači i mu'mine. Dan kog Kur'an naziva Feza'ul Akbar, najveći strah. Ljudi prežive strah na dunjalu, prežive strah na umiranju, subhanallah. Nekad pomislimo da nema straha, ona smrt najgora, ono što će biti iza međe smrti, da je najgori. Pa Kabor mislimo da će biti najgori. Pa ne znam, džehennem. A Kur'an naziva najvećim strahom sudnji dan. Najvećim strahom naziva sudnji dan. Zatim stoji u hadisu da je pitao Omer jednog od ashaba koji je držao hutbu u Medini, rekao mu srca su nam nekako zamrla pripovide nam nešto se čuo od poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pa kaže čuo sam od poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kada bude sudnji dan od strahote sudnjega dana i strahote od veličine Allahove Đelešanu jer Allah Đelešanuhu će taj dan biti srdit jer znate da će se sudnji dan desiti na najgorijim stvorenjima što postoji najvećim nevjernicima i najotvorenijim griješnicima. Po hadisu koji govori, govori o šefatu također se navodi da će svaki poslanik reći danas se gospodar rasrdio srđbom kojom nije nikad ranije. Pa kad se nađu u takvoj situaciji, kaže zaboravit će Ibrahim a.s. svoga sina iz Haka. Pa kaže dalje, i pripovidio mi je Kaže, omere znaj kada bi imao nagradu 70 poslanika, pomislit ćeš toga dana da si izgubljen. A šta mislite onda običnim mu'minima? A Allah Đalešanuhu šehida štiti od toga. Pa u istom hadisu od Tirmizije, kog smo spomenuli, navodi se i sigurnost od dana na dan najvećeg straha. Sigurnost od kabra i sigurnost od Najvećeg straha. Sad da ne govorimo šta ćemo mi ako ne budeš pri nama šehadeta. Šta ćemo, s čime ćemo doći uopšte pred Allaha Đalešanu. Koliko ćemo zauzeti od dženneta našim djelima kada bi bili vjernici, kada bi nam se vagalo između dobra i zla kog smo uradili. Da li bi ošli jel za narun hamije ili bi ošli u džennet, da ne govorimo o vrijednostima. Samo da se zadovoljimo sa ove tri stvari. Smrtne muke, iskušenja kabura i strah sudnjeg dana da budemo i mu'mini, a ako nas prođe dobro šehadeta, možemo zaključiti slobodno da smo u sve to lišeni velikog dobra.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 الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الجهاد وعز المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم امكر لهم ولا تمكر, تمكر بهم اللهم انصرهم على أعدائنا يا رب العالمين اللهم عليك بعداء الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ الرزيل المقتدر اللهم انتقم منهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم انصر المجاهدين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم قتلانا وقتل المسلمين اللهم اجعل حياتنا جهادا في سبيلك يا رب العالمين اللهم اجعل موتنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حقوق علينا اللهم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Volimo te, Bosno, naša domovino jedina. Mi ćemo te odbraniti od dušmana tvojega. Mi svog Rabba volimo, od njeg snagu molimo, mi svog Rabba volimo, od njeg snagu molimo. Krenimo na dušmane, uzviknimo Allahu Ekber, krenimo na dušmane, uzviknimo Allahu Ekber, krenimo na dušmane, uzviknimo Allahu Ekber.